Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. A ver. sentanfe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as de da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada. al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad. Porque creo en ti cada mañana. que a veces tú no creas nada. With. Bodía, día, ¡Bienvenidas a Os sapoconchos! Como nos cantaba Luz, oye, es siempre eh, un bo día para sentir, para cantar, para creer en vos mesmes eh, así que, adiante. Oye, vamos a comenzar eh, facendo un viaje hacia o Caribe con este Manisero, eh, la obra creada por Moisés Simón es eh, que nos traen eh, el grupo de voces musicais entre ellas eh, y que esperamos que gustéis con él e que os disfrutéis moito, moito, moito. Maní para todas las personas. Disfruten con este manicero. bravo, bravo, merecidísimos, bravos a todas las componentes de esta agrupación vocal, vocal entre ellas que Aifa 10 años, eh, nacía en A Coruña y e que continúa hoy en día haciendo eh, facendo eh, músicas propias e interpretaciones, un coro de voces de, de mujer y precisamente de, voces de, mujer, queremos hablar a lo largo de dos programa de, de eh, el próximo jueves, 25 eh, de noviembre, es el día de la eliminación de la erradicación de la contra violencia machista en, toda parte de, mundo Es importante que, seamos conscientes de que eh, en el, día a día eh, está hoy importante. Eh, está bien eh, que sea una jornada reivindicativa la del próximo xoves 25 en, todo el mundo, aquí, en, aquí en Compostela también, en muchos lugares de, Galicia, de, España, de, Europa, de, todo, de todo el mundo se hacen muchos homenajes montar reivindicaciones de pero es importante que, que sea una, loita de, todas, de todas las personas, que sea una, loita diaria porque eh, son miles las, eh, mujeres eh, que mueren asesinadas, que mueren esclavizadas a lo largo de, todo el mundo, a lo largo de toda la historia, por el simple, no nada simple feito de ser mujer de ser, de ser ISO, de ser eh, mujer, de sentir diferente, diferente eh, por eso es muy importante. Eh, es importante que, que, la gente nova esté, esté y también la gente bella, pero la gente nova esté compromesa y sea consciente de, de lo que está pasando en el, en el mundo en, donde vive y en el del que forma, forma parte. Es por eso que queremos, eh, oye, eh, rendir eh, un pequeño, siempre son pequeños homenajes y sumarnos a, estas, a estas luitas, a estas loitas de, conseguir que, se acabe de, una vez por, todas con los asesinatos, con los crímenes, con la violencia contra las mujeres. Y, pero eso es importante tener memoria. Eh, vamos a aprovechar eh, un audio elaborado por las alumnas eh, o profesoras del Instituto de Arcia entre los cursos 2018, 2019 y 2020 con el propósito de visibilizar a las mujeres que destacan o destacaron eh, en diferentes ámbitos o en diferentes eh, momentos históricos sin obtener os mesmos reconocimiento o tener as mesmas posibilidades que os seus equivalentes varones por el feito de ser mulleres. Eh, escoitamos porque pensamos que es moito, moito interesante. Hoy quiero cantar Baixo un céu distinto Onde respire ben Onde me sinta ben E non penso calar Guíame o meu instinto Son Amada García, galega que a principios do século XX loitou por unha sociedade mellor algo que non lle agradou aos reaccionarios da sociedade. No primeiro golpe de Estado do 1936 detiveronme estando embarazada e despois din a luz na cadea. Mais tarde fun asesinada. Eu sou malá, teño 20 anos e sou de Pakistán, pero estou exiliada en Inglaterra porque de régimen talibán tentou matarme cando tiña 15 anos. Recibí un disparo, pero sobrevivi. O meu delito pedi que a capazas pudesen fugir a escola, Eu sou Rosalía Franklin, nacida en Reino Unido en 1920 e graduada doutorada en Cambridge. Dobrei unha foto da estrutura do ADN e este chegou ás mans de Watson e Crick que foron premiados con Nobel e a min ni siquiera me lograr os seus discursos. Eu sou Concepción Arenal, nací en Ferrol en 1820. Fui a primeira muller en acceder a unha universidade española. Claro que para iso me tive que vestir como un homem. Fui diplomada en Dereito, escritora, poeta e xornalista. A maior parte da miña cultura e formación foi autodidacta e dediquei a, a maior parte da miña vida a defender os dereitos de reclusos e recursos. Eu son María Castaña, fidalga galega do século XIV, liderei unha revolta contra os excesos do poder eclesiástico. Por esta revolta popular confiscaron os meus bens. Eu sou Eminem, matemática alemá que vivía a cabalo entre os séculos XIX e XX. Contribuí no ámbito da física teórica e da álgebra abstracta. Hai que me considerou unha das mellores da historia das matemáticas. Sen embargo, negouse unha posibilidade de dar clase na universidade por feito de ser muller. Eu son Elvira Bau, mestra galega nacionalista e republicana, encarcelada e separada do ensino durante o franquismo. Eu son Nesmin Sotude, abogadeira, defendo mulleres que se negan a levar a Acabo de ser condenada a 148 latigazos e 38 anos de prisión. Son Isabel de Luca, nacida en San Francisco no 1878. Crea a danza moderna, baseada no manexo libre do corpo. Formei gente de rapazas bailarinas. Vivín vida e o amor do concepto de liberdade que os meus contemporáneos ficaba de moito aceptar. Eu son María Vázquez Suárez, mestra socialista e feminista asesinada no 1936 polos fascistas. Son Hildegarda de Bingen, abadesa, médica, compositora e escritora que vivía en Alemania no século XI. Fixen numerosos estudos sobre as plantas e especialmente sobre cales eran as súas propiedades terapéuticas. Pese a que naqueles tempos pervivía o dito de que o mellor dos atributos da muller é estar calada, eu decidí non calarme, porque tiña moito que dicir. Somos as mariposas, dúas das tres irmás Mirabal. Nacimos na República Dominicana no século XX e opuxámonos á ditadura de Rafael Trujillo el mandounos asasinar dun xeito moi violento o 25 de novembro. Por iso este día é coñecido como Día contra a Violencia Machista. É dicir, violencia exercida contra as mulleres só polo feito de serlo. Eu sou Olín de Lux e vivi na época da Revolución Francesa, o século das luces e da razón, disque. O mesmo no que Kant afirmaba que a muller era un animal doméstico. Cando a Revolución proclamou a Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán, eu propuxen a Declaración de Dereitos da Muller e da Cidadá. Marchei presa e condenaronme a morte. A guillotina cortoume a cabeza. As miñas compañeiras de loita non correron mellor sorte. Moitas foron encerradas nun psiquiátrico e acusadas de todas. Eu son Cecilia Payne, astrónoma inglesa que descubriu a composición das estrelas. Ainda que completei os meus estudos, non me deron o grado que me correspondía, xa que a Universidade de Cambridge non aceptou dar o título da licenciatura ás mulleres ata 1948. Eu son a Aurora Liste, a leiteira de Calo. Apenas fun á escola, como a boa parte das mulleres pobres de comezos do século. Os meus irmáns foron asesinados polo franquismo. Colaborei cas masas de fuxidos e sofrín abusos para delatar os fuxidos, pero era máis forte a convicción que a dorme. Eu son Liz Meyer, unha física austríaca que investigou a radioactividade e a física nuclear. Un logro polo que o meu compañeiro de investigación, Otto Hahn, recibiu o Premio Nobel en 1944. Eu non. Son unha das 146 mulleres queimadas en 1911 nunha fábrica textil en Nova York. Asesinarnos nun incendio provocado mentre estábamos nunha folga para ter mellores condicións laborais. Este día foi a orixe do 8 de marzo. Eu son unha das mulleres das encrobas. Mulleres que en 1977 enfrentámonos a 200 gardas civis para defender a nosa terra das expropiacións para facer unha mina. Eu son Margaret King, pintora estadounidense do século XX. Caseime con Walter King. facía facíase pasar polo autor dos meus cadros, mentre que eu estaba cerrada na casa pintando. Ata que no ano 1986 un xurado recoñeceu a miña autoría. Eu son a Meta Mimi, son palestina. a e a un soldado israelí despois de que este disparase a un neno palestino. Fun a cadea por iso. Eu sou María Pita e nací na Coruña no 1560. Fui unha heroína galega que defendeu a Coruña contra o ataque inglés no 1589. Fun de familia humilde e ninguén reconheceu en vida os méritos que gañei na defensa da miña cidade. Eu son Rosa Parks, Nací en Alabama en 1913 e leitei polos dereitos civis en Estados Unidos. En 1955 neguei a cederlle o xento a unha persoa branca, e irme para a parte traseira do autobús, lugar destinado ás persoas negras, porque ainda no século XX existían leis de segregación racial, por iso foi detida, pero o movimento polos dereitos civis da minoría negra xa foi imparable. Eu son Berta Cáceres, indígena lenca, hondureña e defensora e activista do medio ambiente. Por este motivo foi asesinada en 2016, xunto tamén a homes e mulleres que tamén defenderon as terras e as comunidades indígenas. Eu son Juana de la Cruz e en no século XVII. Fui monja para fugir la xaura del matrimonio. una escritora y e o meu delito fue reivindicar los derechos de las mujeres. Y e por eso fui perseguida por la Inquisición, porque saber escribir no era un valor importante para una mujer cristiana, porque sabiendo guisar, para qué pensar? Eu son Hipatia de Alexandría, filósofa, matemática e astrónoma do século V, asesinada polos cristianos por manter no cielo o paganismo. Eu son Mariana Moza, nena prodixio como o meu Amada Amadeo Moza. Só que el, sendo varón no século XVIII, puido continuar a súa carreira musical, e ser célebre no mundo inteiro, mentres que eu, chegada a idade de matrimonio, tive que abandonar a miña posible carreira musical. Eu son Ana Rodríguez. Eu sou Pedro Boquete. Eu son Ana Peleteiro, campeona de Europa na prova de triple salto en pista coberta. Eu son a primeira muller a ser proclamada a mellor xogadora do mundo. Somos deportistas que levamos nas nosas especialidades. Sin embargo, non temos o máximo reconhecimento que os nosos compañeros son. E casi non ocupamos espacio nos medios de comunicación. A diferencia salarial é abismal, lo tanto, é para nós moi difícil adicarnos ao deporte profesionalmente. Eu son Geneva Delfín, unha das primeiras mulleres en obter o permiso de conducir nos Estados Unidos a principios do siglo XX. Cando as mulleres se garantían direito ao voto, eu atrevime a participar nunha competición que a día de hoxe sigue sendo exclusivamente de homens. Eu son Mada Lobler. Eu son Ángeles Alvariño. Eu son Echelia. Eu son Rosalía de Castro. Eu son Ernestina Utrera. Eu son Jessie. Eu son Jocelyn Dell. Eu sou Yo Eu sou Yo Eu sou Angela. Eu sou Filomena Dado. Eu sou todas as mulheres amadas na família passada. Nós somos Maruxa e Coralio. Eu sou as Rosas. Eu sou Maruxa Maio. Eu sou Hilda Rodrigues. Eu sou soy Eu sou Yo Eu sou habitadora. Eu sou feminista. Eu sou uma mulher. Eu sou todas as mulheres. hoxe quero cantar Baixo un céu distinto Onde respire ben Onde me sinta ben E non penso calar Guíame o meu instinto Quero sentirme ben Quero sentirme ben Quero sentirme ben Quero sentirme ben, só quero sentirme ben Ou non penso volver Queren verme fuxir e darme por vencida Non veño a contentar mas non penso calar Palabras xordas son Pra persoas tan necias Que non queren oír Que non saben oír Que non queren oír Non nos queren oír Rompe o silencio que Hai moito por facer longo, un longo camino Duro, muy duro de andar. Para que a libertad no ya só cuando se acaba tu vida. Que ingen decida cuando se acaba tu vida. nos cantaban Adara y Ritman, un tema que hay dos años eh, publicaron. Eh, la verdad es que escoitando a la pasada del, documental que, hemos escoitado, donde se le pasan las, las, mujeres, ¿no? que tanto galegas como de todo el mundo, que a pesar de, o, incluso haciendo eh, miles de cosas eh, que han cambiado y que han mejorado el, mundo en que vivimos, pues han sido totalmente olvidadas. Eh, es importante, o, a, a, menos nosotros pensamos así, es importante entre todas derribar muros entre todas hacer que, que os silencios sean, sean voces, que os silencios sean escoitados, que las personas persoas silenciadas sean, sean escoitadas. E precisamente en estas silenciadas es un docu que hai de, de, años eh, Aurora Marco con ese seu, con fillo, eh, Pablo Cés, eh, que hoy, a partir de las 8.30 eh, se puede ver previa inscripción, pero que de balde, en el Centro Sociocultural de, de Berta, de Berta Mirans. la verdad que, si podedes es... ¿no? Pensamos que, puede estar bien, ya que es recorrer, hacer un recorrido con, las guerrilleras de, eh, españolas ¿no? de, la guerra civil, porque se fa, se disas que loitaron por, por, la democracia, por la república, porque se fala siempre o casi siempre de dos hombres y se, olvidan de las, de, las mujeres. Lo que escoitamos de fondo es eh, a, a, banda sonora ahora de, de, de, aquesta, de aquest docu de Silenciadas, eh, que está feita por, por Pilo Serra. Eh, pensamos que en estas loitas, en, en, las loitas, ¿no? pero, un mundo mejor desde, desde ya, no, no, no podemos posponer, ¿no? No podemos posponer que, cada día asesinen, asesinen a, las personas por ser diferentes, por pensar diferentes, por tener un género diferente, por por todo ISO, ¿no? Por no ser ese establishment que se dice, ¿no? Por no ser ISO que, se dice que es lo, natural o, normal, ¿no? Eh, en este derribar muros, en este trencar muros, en este machucar, mm, eh, machucar o megallar esos muros, desde la suya literatura, desde la sua literatura, eh, un pensador que, que Llamo Reufa hay un, sano, ese era Edardo Galeano y seu traballo eh, seu constante no? por, por, por, no, tanto dar voz a los que no la tenían sino eh, que se escoitara directamente esas voces ¿no? a través de, sus textos, de sus contos eh, uno de, esos textos que él, mismo relata se anomena Muros pensamos que es, un, una escoita interesante, así que esperamos que disfrutéis con este Muros. El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro y por fin ese muro que merecía caer cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado, minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros por los otros muros, los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día. En julio del año 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció que el muro de Cisjordania violaba el derecho internacional y mandó que se demoliera. Pero hasta ahora Israel no se ha enterado. En octubre de 1975, esa misma Corte Internacional de La Haya había dictaminado textualmente, no se establece la existencia de vínculo alguno de soberanía entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Nos quedamos cortos si decimos que Marruecos fue sordo. Fue peor que sordo, porque al día siguiente de esta resolución desató la invasión, la llamada Marcha Verde, y poco después se apoderó a sangre y fuego de esas vastas tierras ajenas y expulsó a la mayoría de la población saharaui y ahí sigue todavía. Mil y una resoluciones de las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿De qué han servido esas resoluciones? Se iba a hacer un plebiscito para que la población pudiera decidir su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos rápidamente llenó de marroquíes el territorio invadido. Pero al poco tiempo ni siquiera los marroquíes fueron dignos de confianza. Y el rey que había dicho sí, dijo que quién sabe. Y después dijo no. Y ahora su hijo, el heredero del trono, también dice no. La negativa al plebiscito equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. ¿Lo seguiremos aceptando como si tal cosa? ¿Aceptando que en la democracia universal los súbditos solo podemos ejercer el derecho de obediencia? ¿De qué han servido las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba? El viejo proverbio enseña que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. El patriotismo es hoy por hoy un privilegio de los países ricos. Las naciones dominantes lo practican cada día, pero cuando el patriotismo es practicado por las naciones dominadas, el patriotismo se hace sospechoso de populismo o de terrorismo o simplemente no merece la menor atención los patriotas saharauis, que desde hace más de 30 años luchan por recuperar su lugar en el mundo, han logrado el reconocimiento diplomático de 82 países, entre ellos el mío, el Uruguay, que recientemente se sumó a la gran mayoría de los países latinoamericanos y africanos. Pero Europa no. Ningún país europeo ha reconocido a la República Saharaui y España tampoco. España tampoco y esto es un grave caso de irresponsabilidad histórica o quizá de amnesia o al menos de desamor. Hasta hace treinta y pocos años el Sahara era todavía colonia de España y España tenía el deber legal y moral de amparar su independencia, ¿Qué dejó allí el dominio imperial. Al cabo de un siglo, ¿a cuántos universitarios formó España en el Sáhara? En total, tres. Un médico, un abogado y un perito mercantil. Eso dejó. Y dejó una traición. España sirvió en bandeja a esa tierra y esas gentes para que fueran devoradas por el reino de Marruecos. Y desde entonces el Sáhara es la última colonia del África. Le han usurpado la independencia. ¿Por qué será que los ojos se niegan a ver lo que rompe los ojos? ¿Será porque los saharauis han sido una moneda de cambio ofrecida por empresas y países que compran a Marruecos lo, lo que Marruecos vende aunque no sea suyo? Hace un par de años, Javier Corcuera entrevistó en un hospital de Bagdad a una víctima de los bombardeos norteamericanos. Una bomba le había destrozado un brazo y ella, que tenía ocho años de edad y había sufrido once operaciones, dijo, ojalá no tuviéramos petróleo. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del Océano Atlántico y porque bajo las inmensidades de arena que tan vacías parecen yace la mayor reserva mundial de fosfatos y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Los campamentos de refugiados al sur de Argelia están en el más desierto de los desiertos. Es una vastísima nada, rodeada de nada, donde solo crecen las piedras, y sin embargo en esas arideces y en las zonas liberadas, que no son mucho mejores, los saharauis han sido capaces de crear la sociedad más abierta y la menos machista de todo el mundo musulmán. Este, este milagro de los saharauis, que son muy pobres y muy pocos, no solo se explica por su porfiada voluntad de ser libres, que eso sí que sobra en esos lugares donde todo falta, sino que también se explica en gran medida por la solidaridad internacional. Y la mayor parte de la ayuda de esa solidaridad internacional proviene de los pueblos de España. Su energía solidaria, memoria y fuente de dignidad es mucho más poderosa que los vaivenes de los gobiernos y los mezquinos cálculos de las empresas. Digo solidaridad, no caridad. La caridad humilla. No se equivoca el proverbio africano que dice, la mano que recibe está siempre debajo de la mano que da. Los saharauis esperan están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Los campamentos de los refugiados llevan los nombres de sus ciudades secuestradas, sus perdidos lugares de encuentro, sus querencias. Se llaman el Ayun, Smara, ellos se llaman, se llaman a sí mismos hijos de las nubes, porque desde que tienen memoria viven persiguiendo la lluvia. Y desde hace más de 30 años persiguen también la justicia, que en el mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que el agua en el desierto. Radio Calimera. Para ti, para ti, para ti. No olvides que una vez tú fuiste sol. No olvides ni la tapia ni el laurel. No dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y juegos, ni desentierres tesoros viejos. No ocultes lo que ayer se te ofreció. No escondas ni la pena ni el dolor. No dejes que una nube diga adiós. No saltes en pedazos, no asustes tu diamante. No entregues tu perfecto amanecer ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo hasta el arroyo, donde está tu mejor canto. Y ve, calma de la sed a tus enormes prados. No permitas que se pierda tu cosecha, hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchado. Busca tu raíz y dale la caricia a la que siempre espera. La única manera de hacer hacerla que vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno. Y no olvides que una vez tú fuiste sol. Ven, desata esos diques de corrientes fresas, déjate llevar y vuelve a ser jinete. va hasta tus valles de palomas sueltas, este es tu país. ¿Dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? Y abandonaste, tu camino entonces donde naufragaste, haz nacer mil rosas y olvidé que una vez tú fuiste sol. No olvides que una vez tú fuiste sol coitábamos este tema després d'escoitar de, de la, la voz de, de Eduardo Galeano poñendo voz a, a tantas persoas cienciadas do todo el planeta dos os muros dos que se falan pouco pero que aí están facendo un día a día imposible a moitas persoas en todas as partes do planeta. porque hay gente que sigue pensando que per la felicidad felicidad es posible es posible es posible posible eh, pisar machacar machucar a, otras personas en sen se eh, prefieren eh, como que no, ven pero a, su la está basada en el, en el sofrir de, los demás os importante derribar los muros y e los muros de esta violencia contra o pobre, de esta violencia contra el o diferente, esta violencia contra a mulleres, todas estas eh, violencias que nos atravesan, es importante sacarlas y denunciarlas y loitar juntas eh, a través del diálogo, de la palabra y de la firmeza, de la constancia contra, contra estos muros. Es muy, es muy importante que entre todas continuamos sapo sapoconchos en el matutino la Radio Calimera eh, dentro de las moitas actividades que se van a desenvolupar eh, y que se también están desenvolupando durante, estos días a todo el mundo, a Galicia, a Compostela también eh, con motivo de, este 25N, de esta loita, de esta contra la violencia machista, contra la violencia que asesina a docenas y, millares de, mujeres a todo mundo. Eh, por ejemplo a partir de las 7 eh, de la tarde comienzan en la Facultad de Filosofía unas jornadas que se jornadas a volta la traducción, eh, que comenzan a las 7 con una una charla, un, un, faladoiro de, Teresa Moure, eh, que con el nombre de traductoras Un longo camino da invisibilidad a presencia incómoda, pues Teresa Moure explica ¿no? que traducir es una actividad creativa durante séculos condenada a la invisibilidad. Quien traduce eh, en el centro de media que escribe un texto eh, que eh, en, otra lengua, por eso a perspectiva feminista coloca focos a las traductoras como practicantes de un oficio lingüístico, más también todos los problemas eh, ligados a, este trabajo, a las gramáticas, a otras maneras de, estar en un mundo, de, de, describirnos los, textos. Eh, a las siete y media, eh, María Jesús Nogueira eh, falará de traducción, poesía y género en la literatura galega. Eh, rematará la jornada de hoxe con Felisa Rodríguez Pardo identificando a situando mujeres mulleres africanas de la lengua oficial portuguesa como a obra más traducida. Eh, para el show eh, también en, la, el Salón de Graos de la Facultad de, Filosofía, pues habrán dos conferencias, una de Tomás Espino eh, traducción, pseudo Traducción, y Paisaje, Macpherson, Goethe, Rosalía de Castro, y a las siete y media María José, José Alonso Velasco, Fortuna de la, de la literatura política de Quevedo en el contexto europeo, traducciones y tradiciones bueno, pues dentro de, todos estos actos e eventos que se hacen, pues es una manera de, también, ¿no? desde, la, desde la traducción, desde el trabajo intelectual e científico, reivindicar el importante papel de, de las mujeres. Continuamos adiante, avante en, los sapoconchos o matutino de Radio Calimera. Eh, al principio eh, comenzamos eh, el día de hoy con una, una, peza elaborado por, el alumnado del, Instituto de, de Educación Secundaria de Arzúa, eh, vamos a continuar escoitando algunas de las creaciones de, la de rapazada, del alumnado de, este instituto eh, consideramos que, tienen trabajos muy interesantes y es, importante ver cómo la, gente nova no? Eh, se dedica a, investigar y a, hacer estos productos para, después también eh, compartiéndose sé que toda la gente o pueda conocer. En este caso es un trabajo que, que que, se titula Abrir os hoyos y que desde el alumnado del segundo curso del BAC, del Instituto de Educación Secundaria de, Arzúa, del, del, ano o sea, del, del curso 19 y 20, eh, pues faceron eh, a reinventar o reinterpretar el, mito de, Odisea, Porque en la Odisea hay un importante mm, personaje que, es, Circe, la, que está, que está mujer, eh, pero que la, obra nos, deja con, ganas de, conocer eh, muy más de, lo que de Kim de que fue Circe, lo que significó. a través de este abrir los hoyos, pues eh, descubrimos una, una, un poquito, un poquito más, ¿no? Una, una pizca, una pinga más de, de, de, de aquesta, de, de, de Circe, de, de figura de la, desde la mitología en la, en la historia clásica griega. Abrir os hoyos. Abrir os ollos. Cheirar o arrecendo do mar. O choromiqueo de quen sinte por primeira vez. As pingas que mollan as fazulas. Os berros de desconcerto. As olas da raiva do mar. Os pasos primeiros. Embarcar e saudar a quen queda en terra. A ilusión dos poucos anos. O vento do norte batendo na faciana. As noites e días de treboada. Os erros inevitáveis. O mar en calma. Sentirse insignificante na inmensidade. Ver ao lonxo o porto. Fin da aventura botar áncora e ver que che depara o fin do traxecto. O traxecto dunha viaxe como a vida. Un barco que se vai afundindo co peso dos anos. Unha nave que se reúne con todos os peixes do mar, que volve a ser o que era cando ainda non existía. Un desexo, unha ilusión, nada. Poderíamos imaginar así a odisea de cada quen, xa de momentos, de risas, de experiencias, imaginar a nosa viaxe, o propio mito. Pero un mito que non transcende no tempo, e que se repite unha e outra vez, pode pecar de non adaptarse ás exixencias da tripulación. E neste barco, a diferencia, a extravagancia e a muller levaron sempre a peor parte. Hoxe queremos vos contar un conto, un conto tamén de mulleres. Ela chamábase Circe. Vivía na illa de Ea, nunha extraña casa boiante movida polo paso do mar, de mil xanelas, portas e chea de conxuros. A cor azul das tellas mesturábase co verde cristalino da auga e co gris enfadado do céu. Un palacio no que pasou os seus días rodeada da fauna e da flora da illa, acompañada de aves exóticas, mamíferos máxicos, peixes de todas as cores e da xente do mar. Dende pequena, sentir algo no seu interior que a facía ser especial. Era diferente a seus irmáns e sabía que o que levaba dentro era algo bom. Cos anos fíxose bruxa, deprendeu todas as pócemas do mundo e foi experta menciñeira curandeira. Nunca tivo maldade, foi unha muller adicada aos demais, a mellor das doutoras en caso de feridas, en desenganos e nos males da alma e o corazón. Moi querida e respetada por quen a coñecía. Mais un día algo cambiou. Entrou no seu reinado unha tripulación que a fixo a súa serva, que conseguiu que a súa historia tornárana de alguén inferior, sen máxia. Reducida a un mito sen perspectiva, pasou a fin da súa vida. Foi coñecida polo mundo como a muller que foi vencida polo gran Ulises, e nada máis, vacía. Nós somos as sereas, as sereas da illa con noso nome. Vivimos a medias entre a terra e o mar, nun lugar que escapa da inventiva de calquera de tan fermoso que é. Trátase dun barco afundido, pero non un calquera. As paredes están feitas de cristais de cores, que traslucen e se intercambian polo efecto da auga e da pouca luz. O teito é dourado, e a nos encanta nos nadar até ele e tocalo. Cando miras pareces estar flotando nun mar de ouro. A nosa vida era tranquila, divertida. Saíamos á terra a falar coa xente que viaxaba nos barcos cantábamos e fixamos así grandes amizades. Un día algo cambiou. Andaba polas sillas un barco diferente aos demais, que non nos veu como un igual. Non quixeron escoitar os nosos cantos, o que tiñamos que decir, comparándonos con monstruos, con demos mariños e con paxaros adoecidos. Agora o mundo venos como matahomes. Todo cambiou tanto. Calipso ninfa dos sete mares. Vivía na illa de Ollillía, nun pequeno barco perdido de madeiras escuras. A súa era unha particular casa acorde coa particular muller. Estaba chea de ollos de sapos, curuxas e bruxas, dentes de allo, restras de cebola e todos os libros do mundo. Calipso sempre fora solitaria, vergoñenta incluso. Nacera soa naquela illa alonxada da man de Deus, e ali tiña pensado morrer, facendo conxuros, divertíndose no medio da xungla que se levantaba aos pés da área. Non precisaba de ninguén. Un día alguén chegou, só, esfarrapado, e ainda que pensedes que quedou ali retido pola ninfa, é mentira. Calipso tivo que mudar toda a súa vida para facer nela un sitio novo a compañeiro. Un compañeiro indesexado que quedou con ela todo o tempo que quixo ata que quixo marchar. E Calipso volveu a estar soa, pero non tan soa e tranquila como antes. Agora sentíase doutro xeito. O caso de Penélope era diferente. Era unha muller común, cun gran poder, e de feito, non tanto. Dende cativa sabía que ao facerse maior tería a responsabilidade de escoller ao mellor rei para o seu reino, un rei xusto, bo e querido por todos. Bastaba con aceptarle un matrimonio e pasar con el o resto da súa vida. O que Penélope se preguntaba ás veces era por que ela non era suficiente, por que unha reiña non valía o mesmo que un rei. Ela de verdade coñecía o reino, criárase ali, e ninguén mellor que a ela sabía dos problemas da corte. Pero en fin, que importaba? ela non ia cambiar as cousas e protestar nunca lle gustara. Sera o que tiña que ser, sería. Rematou entón casando con Ulises, un home forte, un soldado valente, respetado e intelixente. Rematou entón sendo unha muller namorada, ou non tanto. O problema dun soldado é que de cando en vez ten que ir á guerra, e Ulises foi chamado para a guerra de Troia. A partir deste momento, Todos sabemos o que pasou en Troia. Todos sabemos o que lle pasou a Ulises ao tentar regresar á casa. Pero, é Penélope? Ela viviu neses anos unha guerra incomparable a calquera outra. Rodeada día tras día dos que pretendían ocupar de novo o seu trono e tecendo unha tela que nunca acabaría, espertou. Non o sabía, pero vivira nun soño no que ela non era a protagonista. É extraño, pero sentía que a súa vida non era súa. Estaba no certo. O que era certo é que ela se cambiara neses anos, sobre todo nos últimos meses. Grazas ás cartas de Circe era máis forte, máis sabia e non volvería a ser tan sumisa. Achegouse á xanela e fitou o mar con soberbia. Pode que a marea tentara levala de volta a tempos polos que o seu ánimo estaba decidido a non volver transitar. Mais agora, tamén ela, sabía navegar. miran o mundo querendo ver. Para as presas. Para as que non son donas do seu corpo. Para as maltratadas. Para as que están longe das persoas amadas. Para as que están preto. Para as que son explotadas. Para que berren libremente. Para que berremos. Para que bailen. Para que sonrían. Para que soñen. Para que loiten. Para ti e para min. Para Lucía. Para Marga. Para Ángel Para Cesárea. Eva, Dirida Marta, Pil, Pil, Belén, Dori, Arancha. Radio Calimera. Radio Calimera. Os Sapoconchos criu. vida al compás de un corazón con ganas de vivir, sin importar lo que pasó ayer. Hay que decirle a la vida estoy aquí y aquí voy. de la revolución. Comprando un billete hacia mi autodeterminación. Mis raíces son fuertes, soy mujer con convicción. Tuve los ovarios de querer algo mejor. Ahora notarás de dónde sale mi fortaleza. Quiero dignidad con un trabajo remunerado. Quédate mirando mientras consigo lo deseado. Hoy estábamos este tema Somos Poderosas, un tema que hay un ano se hacía desde una localidad en Valencia, un conjunto de, mujeres eh, de distintas partes de, del globo que, que, habían eh, que llegaron a, a, a, Valencia e aos seuras poblacións e que a través de un, un taller, un obradoiro de, de, de empoderamiento e acabaron facendo este, esta, este grupo musical todo de mulleres que, que intentan pouco a pouco eh, facerse un, un posto e que tamén sea unha, unha maneira de, de, de poder eh, reivindicarse e de que se escoiten as, as súas voices. Eh, mujeres limpiadoras, eh, mujeres de, horta, mujeres de, los trabajos más, más, más, modestos y más humildes y más necesarios, eh, tantas veces olvidadas, ¿no? Eh, era un pequeño homenaje también a todas estas mujeres que, tantas veces olvidamos, En el nuestro día, día a día. Eh, falando un poco de las diferentes actividades que, se, que desde la facultad de, desde la Universidad de Santiago de Compostela se van a hacer con motivo de este, o se están haciendo ya con motivo de este 25N, de, de esta de este entretoidas a acabar eh, derrumbando las violencias machistas y, y, que rematen de una vez por todas eh, los, las asesinas, a las, las, los asesinatos de, de las mujeres de las violencias que, sufren y que son eh, castigadas eh, día a día. Entre estos actos, eh, por ejemplo, hoy a las 24 en la Facultad de, la facultad de, <clears throat> de, Geografía e Historia, a partir de las 7, la artista Marc se organiza un, una charla, una representación a partir de las identidades de género eh, que se recogen en la, colección del Museo de Arte Contemporáneo de, Galicia. También eh, mañana, a partir de las 11.45, eh, alumnado de, Sociología de, la Educación de la Facultad de, Ciencias de la Educación eh, ha preparado diferentes Performance Narúa eh, a partir de las eh, 11.45 45 eh, en, en, Alameda y a partir de las, de las, 12 en la Plaza del Obradoiro. También eh, mañana a, a, las 12 habrá una charla, coloquio a raíz del Me Too en la ciencia española a cargo de la autora Ángela Bernardo Álvarez eh, que también se puede seguir a través de, de las redes sociales. Eh, habrá también eh, un panel informativo eh, sobre reflexiones de la perspectiva de género. Cambia tu visión con gafas violetas que organiza la Comisión de Género de la Facultad de Óptica y e Optometría donde desde el 22 al 26 de noviembre se está haciendo y se fa un, un fotocal y que el show es 25 de noviembre a las 12 en la, en la entrada de, de, la Facultad de Óptica y e Optometría, pues habrá un encuentro para explicar y donar eh, constancia de todo lo que se está haciendo unos eh, dos, actos más eh, desde, desde psicología habrá una colocación de paneles informativos el es 25 de noviembre a las 12 con una lectura pública del manifiesto a la entrada de la facultad un homenaje en filosofía también en la facultad a partir de las 2 en el vestíbulo de la facultad una lectura del manifiesto de 25N y una sentada eh, desde las 12 a, las 5 horas diante de la Facultad de, Ciencias Políticas y Sociales, también el, el Pero de, estos, de todas estas actividades nos gustaría eh, remarcar una que se hace hoy eh, a partir de las 9 de la, noche es la representación de la obra A Casa la Forza eh, 25288 que organiza la aula de teatro de la Universidad de Santiago de Compostela. Eh, eh, que se pueden, eh, es en el Teatro Vidal Bolaño, y que se pueden a partir de las 8 de la, noche recorrer las, los convites para la obra que se representará a partir de las, las 9 de la noche. Recomendamos una obra, una obra que supone pues, el regreso al Teatro Vidal Bolaño de, de, esta obra, que se, basa en una dramaturgia eh, de, la, de, la, dramaturga catalana Angélica Lidel, eh, premiada en el Bienal de Teatro de Venecia del año 2012. está dirigida por Roberto Salgueiro, eh, pone en escena una poza que recorre o que ocurre entre las páginas 52 y 88 e de la Casa de la Fuerza, una aproximación a las realidades de las mujeres del siglo XXI con notas sobre o violencia o fracaso de amor. De verdad que las personas que han visto os recomiendan recomendan el, poder de disfrutar de o disfrutar eh, desfrutar eh, gaudir de esta obra eh, que es muy colpidora no? pero necesaria no? porque es también moi de mucha actualidad es necesario no? y, y ahora continuamos con, con un con la música de, de Roba y este Orgullo. the blogs and escoitábamos este tema, esta música original feta por, Pilo Sierra, ¿no? Para las silenciadas, como mostrábamos antes. Consideramos, ¿no? Importante eh, ese momento también de, parar, de pensar, de, comenzar a, reconstruirnos a, nosotras a nosas mismas, ¿no? A nosas mismas. Pausa a pauso, porque vivimos en una sociedad donde la prisa eh, acaba invadiendo todo, ¿no? Eh, pa, pa, pasará este, este 25 de, noviembre y, eh, parecerá, ¿no? Que, ya no es importante seguir reivindicando y seguir trabajando y seguir entre todas, ¿no? acabando contra las violencias que, matan, que asesinan a las mujeres día a día, esas violencias que nos afectan a todas seamos de donde seamos, seamos quien seamos, eh, nos afectan. Eh, al menos ser conscientes ¿no? de, que no todo el mundo eh, es libre para, para elegir, porque muchas veces senten literalmente el pe encima de, la segua de la cabeza, de, de la segua vida para poder respirar. muchas veces eh, se, se, oculta ¿no? tras, eso que, se llama amor, se llama eu si te, quiero, eh, pero, pero perdóname, decir, pero, pero continúan los golpes, los maltratos, los maltratos psicológicos, las asesinatas, ni hay que acabar de esto para que, para que toda la gente de, eh, verdad podamos ser de una vez por todas libres e desenvolupúrmonos felizmente como, como no, nos dé a gana. Esta é unha radio libre. A Calimera. Hola, son Estefi Yarlora e encantada de, de presentarvos, bueno, de comentarvos que continuamos coa xira de Feminísimas. Feminísimas! Estamos muy contentas de poder seguir compartiendo esta historia eh, de feminismos, de debate, de ideología, pero también de amor. Pues yo quiero a, tu parte de ti, a Cal, a derecha o a izquierda? A izquierda, a izquierda. Que como tengo más Bueno, con tantas cosas por, por, por aportar, ¿no? Eh, muy feliz de continuar haciendo a personaje de Ruca, que, que feminista radical dentro del grupo de las Tres Amigas, e que permíteme seguir afondando e investigando sobre, sobre os séculos de loita feminista, non? E facerla, la carne, non? Temos que ser, ser mulleres que ladran, que o vean! E ao mesmo tempo ser anarcofeminista, anarquista, pois tamén me permite eh, usar toda esta enerxía liberadora para interpretar non esta, esta cousa así forte, ¿no? En macarra. Pero porque cociño para que me da gana a mí, eh? Ah, non para un machirulo que chega de traballar e se estromballa no sofá. E ao mesmo tempo que conviva esta enerxía cunha gran tenrura que ten a personaxe. Pero bueno, que non me quero enrollar máis porque eu son de falar <laughs> moito. Vale, vale, tronca. E eh, prefiro que vexades, que vexades as tres personaxes en acción, e que, e que veñades a calquera dos teatros onde imos a, a estar, vale? encantadas de recibirvos e unha aperta moi forte. Boas, amigues, que tal? Son Esther Carrodeguas, estou aquí para convidarvos a que veñades vernos na xira de Feminísimas. Estamos por toda Galicia este outono. Eu fago de Gabi, un eh, personaxe non binarie de xénero fluido de feito. Non me digas que, que es. Sí? Que? Queer, non binarie, fluido, fluide. Perdón? que vai dar moitos quebradeiros de cabeza tanto a Ruca... Non serás unha noxenta e maldita TERF. Teño eu pinta de TERF? Como a Bea. Ti que non lle vas a poñer lazo rosa se nace con cona e lazo azul se nace con pirola. que poñer o que me saia da cona. Feminista, radical e liberal que non aceptan demasiado iso de que Gabi diga que hai que ir máis alá do feminismo e mesmo desbotar esa palabra. Se queredes saber máis, acompañádenos. Encantado! Andamos por toda Galicia, un bico. Hola a todas, todos, todes. Son Noelia Blanco, actriz de Feminísimas. Interpreto a personaxe de Bea, unha feminista liberal. Pasamos de que nos coide o maridiño a que nos coide o estadiño. Tamén os feos collen menos traballo que os guapos, e que eu saiba non hai políticas proteccionistas nin cotas para feos que está disposta a darlle bastante caña ás súas compañeiras, <laughs> sobre todo a Ruca, a feminista radical. Puta feminazi, ah! puta tipa, que non se sabe se tipa e viste como un payaso. Eh, xa estamos aquí, outra vez de novo Despois do verán estamos desexando pisar eses escenarios eh, Compartir con todas e todos vos esta obra Que agardo que vos encante E, eh, bueno, os que non a coñecedes, xa sabedes, temos mogollón de datas por toda Galiza, para que poidades vela. Eh, non sei, se credes repetir, pois tamén, aí estamos. Que esta noite se xuntan as tres sinetas do apocalipse. Yeah! Así que moitísimas grazas a todos, agardo verbos pronto, eh, un bicazo. Dos. Escoitábamos a la compañía de Feminísimas, de, de Sheito Producciones. Eh, ¿Por qué todo esto? Pues como ellas ...mesmo os, han contado, ¿no? Pues eh, la obra es una obra eh, que está rodando ya hay un año, justamente el 13 de, noviembre de 2020 era cuando se hacía la, la primera representación. una obra, como ellas mismas se han presentado, con Steffi ya, Iroira, que es Ruca, Esther F. Aguas, que es Gaby, y e Noelia Blanco, que es Bea. Esta peza, que está creada por Esther F. Carro de Aguas, está dirigida por Xavier Castiñeira, Es una obra que parte en un congreso feminista en la ciudad de Vigo, tres amigas de adolescencia que fai años que no se ven, tres amigas que tienen tres maneras bien distintas de entender el feminismo, por ejemplo, feminismo radical, la teoría queer, esta a base de feministas. Una manera también de rirnos de nos mismas, de nuestras propias incoherencias o sobre todo de espacio que separa a teoría pura de la práctica diaria. Eh, decir que, por ejemplo, el día 25 eh, la obra estará en Pino, en el, en la, en el lugar de, Opino, aquí muy, muy preto de, Santiago, de, Compostela, eh, que será a partir de las de las 8 de la, de en, cuando se pueda, se pueda disfrutar de, de, aquesta, de esta obra, que eh, Feminísimas, eh, pero no, no solo eso, como ya ven han, dicho, estarán a, lo largo de, todo el otoño, eh, también de, del invierno, ¿no? Ese, por ejemplo, no puede <clears throat> asistir a, Opino este, este es 25, el 26, 26 eh, eh probar trobar a, Santa, a Santa Comba, eh, en el Concello de, Santa Combra, el 27 en, el Concello eh, de Padrón, por ejemplo, en, el, en Santa Comba es eh, la entrada es de balde, eh, previa reserva. Eh, podéis atopar en, las redes sociales toda, la, información. Una, obra muy, muy recomendable. Una obra que faila de nosotras, una obra que fala de ti. A sombra sentada la non sei onde Entre os murmurios en saber qué decir. Coa mirada cravada no horizonte Mentres escoito como me falan de ti Mentres escoito como me falan de ti Mentre sobrevivo a que falen de ti Xa non queda nada do que antes era Agora aquí todo mudou Buscando excusas na miña cabeza Para verse fuxo desta confusión en a rúa choiva vai mollando a pedra Todos os recunchos hoxe falan de ti A golpe de martelo a memoria teima En preguntar continuamente por ti en preguntarme unha e outra vez por ti e non deixar de preguntar por ti xa non queda nada do que antes era Cassandra nunca adiviñou que toda esta calma traería tormenta que a miña loucura apenas comezou ando perdida pola vida Buscando alguén pra que me fale de ti Bebo da loucura e hoxe non deixa de chover E eh, busco alguén que me fale de ti E eh, sigo buscando alguén que me fale de ti Todos os recunchos falan de ti todos los recunchos me falan de ti escoitábamos este tema después de, de de, recordar, ¿no? pues esos moitos actos, eventos Y e también queremos recordar que aquí en, la, casa de Upeise, porque eh, a Radio Calimera, que es de donde os falamos, desde donde transmitimos en esta emisora eh, pirata de, mujeres, pirata de personas, pirata de criaturas, pirata. Esta emisora que trabaja, intenta trabajar desde la libertad de, ser cada, una eh, el que volia que eh, queda, ser eh, siempre desde desde respeto a, la otra, pero siempre desde respeto a una a una a una mesma y en ese sentido, una de las actividades de las compas, eh, compes que, que trabajan o que están en la, casa de upeise son la, gente de la, de la tamborada, ¿no? de, la, de, la, de la batucada eh, feminista e transgénero, eh, que seres una mujer o de identidad eh, indefinida eh, diversa, e puedes pasarte miércoles y todos los miércoles a partir de las 8 eh, para los ensayos y eh, para formar parte eh, para saber cómo como, como facer, ¿no? también recordarte que próximo lunes a partir de las 8 y media puedes pasarte por la asamblea del centro do, do para que si tienes cualquier actividad, cualquier curiosidad, es si voles para hacer, por ejemplo, un programa aquí en la, en la Radio Calimera, eh, son ondas abiertas para e invitamos, te convidamos a que a que veñas, es muy, importante que estéis, que estemos todas en, en, las ondas, eh, que se escoiten las voces, las inquietudes, las denuncias, las felicidades, a todo de la de todas las personas en este el, en este noso que es el bozo eh, la Voz a Radio, ¿no?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 Pirata. Calimera. Cristal, as tres deusas, a leona, a loba e a lagarta. Acaso non podemos ser deusas? Hai deusas cazadoras e deusas campesiñas. As primeiras son amazonas, as segundas son bruxas. Tenso inunda o ruxir da besta felina, cando, máis sala dos ollos, anuncia o festexo das fontes e os cervos pálidos. Así presaxe o ventre o húmedo latexar das túas brancas asas polas areas extensas. Teñen os ollos grises da loba o fulgor do fósforo, a finura da fibra tensa e a viaxe cambada da frecha. O lisquea exquisita un aroma leve no ar, de pelexo quente e tremoroso, que chimpa, descuidado e brandísimo polas lameiras frescas. Así latexa o meu ventre esmeralda, asexando ávido o docísimo crepitar da vida que tan cálida se agacha no ouro calmo das tardes. Son a lagarta na pedra. O bandullo farto latexa fondo e lentamente. Durmo baixo o sol, os ollos sen párpados e sempre abertos. É mediodía. un programa que fala de mujeres, que fala de libertad, no podía dejar de escoltar este escoitar este este poema de Sheila Arias recitado por la gran libraira eh, dinamizadora cultural eh, María Couceiro donde eh, canta a poeta Sheila Arias ¿no? dentro de las moitas actividades que se están haciendo durante todo este año el ano de las letras galegas de, de Arias, ¿no? Eh, creemos, creíamos importante, ¿no? Eh, es seguir eh, conociendo la, toda la obra de Sheila, todo lo que, lo que realmente significa, ¿no? la verdad es que no, no sé cómo, cómo, cómo, explicar, ¿no? Pero es un descubrimiento para, para alguien que viene de fuera como, como, como a mí, de, de una poeta eh, totalmente desconocida eh, e, impresionante conforme, no, solo poeta, eh, también pues eso, ¿no? hacía representaciones, hacía, era, era no sé cómo decirlo, ¿no? Literatura viva, era, era Sheila Arias. Y bueno, pues una, vamos caminando a, la, fin del día de hoy. hacemos como, como comenzamos, ¿no? comenzamos escoitando un, una, elaboración de, de, para, para, recordar e lembrar a, memoria de, de, esas mujeres de galegas y de todo el mundo tan, tan silenciadas y tan olvidadas eh, eh, un poco por ahí también nos vamos, acompañando eh, al alumnado del segundo curso del BAC, del Instituto de, Educación Secundaria de Arzúa, de, del curso 2020-2021, 2021, 2020-2021, eh, en este caso se trata de, un, trabajo elaborado para, de, la psicología para la Olimpiada de Filosofía. Eh, y es un vídeo sobre el significado de un vídeo en este caso que, nosotros transportamos a, la radio eh, para el significado de la libertad y la seguridad, eh, que muestra la importancia de dos cuidados, ¿no? de tecer redes de apoyo, de sentirse reconocida en las otras, en la necesidad de, espacios seguros, ¿no? de, sentirnos seguras, de sentirnos nos eh, con todo lo que eso significa y con todo lo que eso eso sea, ¿no? Eh, con respeto y con cuidado, muy importante. Estás dentro sen se, sen cuidados. Non quero volver. Ese non pode enfrontarme de novo a todo aquilo que me acabou apagando. A un ritmo de vida que me anula e me illa, frenético, que me fai sentir insegura e insuficiente. Creo que teño máis medo á liberdade que ao encerro, á vida que a morte ou aos quérote que aos odiote. Teño medo de estar soa, ou peor, de sentirme soa. Unha sensación particular que me illa, que me apaga e me encende a seu antollo. Unha barreira de culpa, de medo e de decepción. Mirábame nun espello vacío e escribía papéis en branco, porque non encontraba palabras o suficientemente abstratas para expresarme. E agora, que aprendín a lonxarme do mundo, acércome máis a esas palabras e encontro máis paz no meu interior e no meu camiño. Porque aí non hai vida nin morte, nin odio, nin virus, nin nada. Só aire. O aire que me mantén vivo. A liberdade que todos desexan a min non me fai ben. De feito, realmente algunha vez fomos libres, Tiñamos medo de camiñar pola rúa, de expresarnos, de ser nós mesmas, de dicir que non, de non encaixar, de non ser suficientes. Dependíamos de tantas cousas. Para min, ser libre é non depender de nada, e teño a sensación de que levo toda a vida reprimíndome. Miro de novo afora e vexo que todo está listo para volver a sentirme. A vez, e coa mesma intensidade, todo é nada. E se non poida, me rompo, e se son incapaz de aceptar unha crítica constructiva porque últimamente me sinto máis cómoda coa destrucción. Como vou afrontar tantos cambios? Eu que non son capaz de comprometerme nin con firmas de lápis, pois teño medo de darme conta que non son aquelo que debe permanecer senón aquelo que hai que borrar. Miro os meus lados e vexo a elas, tan diferentes, tan iguais, cada unha coas súas debilidades, inseguridades, defectos e virtudes. Teñen un nome, unha historia, unha canción favorita é un recordo que as fai chorar. Que pensarán? Sentiránse igual que a min? Isto vaime superar. Pois non, non me superou. Pode que entre nós houbera un metro e medio, pero nunca me sentira tan cerca de nadie. Foi aquel primeiro día que nos encontramos, nos miramos, nos entendimos e nos demos unha oportunidade. Unha oportunidade para romper con todo o que se esperaba de nós. Todas un pouco rotas, mais cos nosos cachiños construímos algo moi grande. Agora somos felices por rebeldía por rebelía dun mundo que nos quere separadas, caladas, apagadas e amedrentadas. Estar xuntas fainos libres, manténnos seguras. As nosas diferencias e as nosas feridas uníronos para sempre. Nada nos fai máis libres que o poder de rodearnos de quen nos fai ben, de quen se fai sentir sin importar a distancia, o poder de demostrarlle ao mundo que non nos importan as súas estúpidas regras, os seus prexuizos nin as súas imposicións. De verdade quitarnos as máscaras ou anular o toque de queda nos vai facer máis libres. Creamos un espazo seguro no que todas somos válidas, iguais e importantes, no que nos mostramos tal e como somos, sen tabús nin complexos. Un espazo no que estamos dispostas a axudarnos e levantarnos, a curarnos xuntas. Candela Manuela Aurora Paloma Andrea Eva Nerea Iria Geneva Karen Chus Aroa Lucía Antía Elena Mamen, María, Marta, Andrea, Silvia, Luisa, Sara, Alba. E ti, que estás vendo isto? Revélate, exprésate, atrévete a sentir, a mostrarte tal e como eres. Síntete parte, estás dentro. Libres e seguras. Increíble, impresionante escoitar eh, a esta xente nova eh, con este mensaxe tan tan claro, tan contundente, tan necesario, ¿no? Síntete libre, síntete segura, síntete ti, seas como, como seas. Eh, qué, qué, importante, ¿no? Eh, agradecemos de verdad todo este trabajo que están haciendo desde desde el Instituto de Educación Secundaria de Arzúa, de, toda esta rapazada, toda esta también estos profesoras eh, que están haciendo este este trabajo eh, que, hemos descubierto eh, casi por, casualidad que creíamos importante o nos, paralizaba no, nos venía en no sé cómo, decirlo, ¿no? creíamos que, estaban, que ya que se facen e, eh, eh, se compartan e se escoiten estos eh, treballos desde desde desde la, da, la, la xente má, má, máis nova de pero que veñe con, con moita forza no? de, de, de, querer cambiar desde xa las, las, las cousas e, e facer un mundo como, como se, se, se dice, ¿no? un mundo donde onde quepan moitos moitos mundos, todos os mundos de todas as persoas, de todas as criaturas. tengan cabida eh, en, este, en este mundo. Y ven, os vamos a, despedir eh, por, el día de hoy. Eh, uf, hacemos con, un tema de, de Margarida Mariño, que hay una interpretación eh, sonora de, Tigres como caballos de, de, Sheila Arias, ¿no? E con, ella de verdad deseamos que, que tiñéis un día maravilloso eh, de verdad, de verdad, de verdad, que moitas, moitas, pero moitas gracias por la escoita. Os sapoconchos dende ruinas ruinas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Radio Calimera. Para ti e para Hola. Sagoto. Buenos días a todos y... Bienvenue. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenue. Bon Dieu. Allez, Bienvenue.